Dragi i poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Upoznaj svoju vjeru, dini islam. Upoznaj vjeru islam. U ovom serijalu govorimo o propisima islama, o islamskim propisima konkretno propisima je li pravnim iz fikha. Govorimo o abdestu, govorimo o namazu, govorimo o postu, zekatu, hađu, braku i ostalim propisima naše lijepe vjere din islama. Mnogo smo govorili o abdestu, odnosno o pripremanju za namaz, o čistoći, čime se postiže čistoća, šta je to nečistoća, šta se to mora odklonuti, zatim kako uzeti abdest, imali zamjena za abdest, ako je potrebno kupati se, kako se kupa, imali zamjena za kupanje i slično. O svemu tome govorili smo mnogo. Nakon toga prešli smo na namaz. Zašto namaz? Odmah nakon čišćenja Prije svega zašto čišćenje? Zato što naša lijepa vjera dini islam mnogo posvećuje pažnje čistoći. Čak je došlo u hadisu at tuhuru šatrul iman, čistoća je pola vjere, čistoća je pola imana. Nakon toga namaz, zato što je namaz najbitniji, najbitniji ibadet, najbitniji propis u islamu. Nakon što čovjek postane musliman, najvažnije od propisa što mora ispunjavati i izvršavati jeste namaz. A namaz da bi bio ispravan, mora čovjek da bude prethodno očišćen, mora da bude čist, da čist stupi u kontakt sa Allahom subhanahu wa ta'ala, da ga doziva, obraćamo se ponizno, skrušeno, s čistoćom. Dakle, čist. I o namazu smo govorili također mnogo, o njegovim odlikama, vrijednostima, posebnostima, nad drugim ibadetima, koliko je namaz bitan u islamu. Zbog čega islamski učenjaci kažu da je nemoguće da se čovjek smatra muslimanom, a da dakle ne klanja da ne pada Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu zbog brojnih dokaza iz Kur'ana, iz hadisa Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Zato neophodno je mnogo, mnogo govoriti o namazu i upoznati se s propisima namaza. Nije ni cilj da se namaz tek tako obavi, obavljamo ga kako mi hoćemo, ne, već Kao i svaki drugi ibadet, isto tako namaz. A posebno namaz trebamo obavljati onako kako ga je obavljao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam. Allah ga je zbog toga poslao da nam pojasni kako obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala, kako bilo koji ibadet činiti Allahu subhanahu wa ta'ala, kako postiti, kako zekat dati, koliko našta treba dati zekat, kako klanjati, kako obaviti namaz kako stupiti u namaz, šta učiti u namazu, kako otići na ruku, kako se vrati sa rukua, kako otići na seždu, jednu, drugu, na sljedeći rekat i slično kako je to činio Allaho poslanik alaihi salatu wasalam i od nas se traži da i mi to činimo. Jer je došlo u hadisu Aiše radijallahu anha kod Bukhari i kod muslima da je rekao Allaho poslanik alaihi salatu wasalam men amila amelen lejsa alaihi emruna rad. Ko učini neko dijelo koje nije naše od vjere, koje nije od naše vjere, uradi dijelo koje nije bilo za vrijeme Allahovog poslanika alihi salatu wasalam fehuarat. To mu se odbija. To mu neće biti primljeno. Dakle, na nama vjernicima jeste samo da slijedimo. Onako kako je prenešeno od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, na nama je da se toga prihvatimo i da radimo, ne da mi od sebe izmišljamo. Kao što stoji u drugom citatu ovoga haditha, men ahdethe fi emrina mali se minhu fehorad, ko uvede u ovu našu vjeru ono što nije bilo od nje, tomu se odbija. To mu se odbija, to neće biti prihvaćeno. Pa da bismo se mogli nadati sutra kod Allaha subhanahu wa ta'ala dobrim dijelima i mnogobrojnim savapima, onda na nama je da se prihvatimo onoga s čime je došao Allaho poslanik alihi salatu wasalam, da Allaha obožavamo, onako kako ga je on obožavao, da slijedimo njega i njegove ashabe, jer je doista nama dovoljno ono što je bilo njima dovoljno. Nema potrebe da izmišljamo od sebe, da uvodimo od sebe. Ne, Allah je njima bio zadovoljan. Ako hoćemo da Allah bude i nama zadovoljan, slijedimo njih. U našoj prošloj emisiji govorili smo o propisu rukua u namazu. Nakon što stupimo u namaz, Allahu Akbar, učimo početnu dovu, zatim Euzu i Bismillu, zatim učimo Fatihu i obaveza nam je da proučimo Fatihu, jer je došlo u hadisu, nema nikakvog namaza onome koji ne prouči Fatihu. Svejedno radilo se o Fardu, svejedno radilo se o Sunnetu, svejedno radilo se o nekom drugom namazu. Bajram namazu, dženazi i ostalo. Sve što se naziva namaz, neophodno je u njemu proučiti suru Al-Fatiha. Nakon proučene sure Al-Fatiha učimo neku drugu suru koju poznajemo iz Kur'ana. Ono što nam je lahko. Može dakle sura, može i neki odlomak iz Kur'ana. Po sunnetu lijepo je da se dakle uči sura i da se zaokruži njeno učenje, da se prouči cijela ta sura na jednom rekatu. Jer svaka sura ima svoje zasebno značenje. Govori od početka do kraja, dakle, o nečemu i završava se govor o tome. Zato, dakle, lijepo je da ukoliko se uči neka sura, da se prouči cijela. Ali nema smetnje ukoliko bi se učili i odlomci iz Kur'ana. Zatim, kada proučimo, kada završimo sa učenjem na rekatu, malo sačekamo, od sunneta je, dakle, da se malo kao predahne, zatim se izgovori tekbir Allahu ekber i odlazi se na ruku. O tome smo govorili prošli puta. Ispominjali određene zikrove koji se uče na ruku. Subhana rabijel adim, ono što je poznato, zatim subuhun kuddusun rabbul melaiketi varuh, subhana zil džabaruti, val melekuti, val kibrija i val adame i drugi zikrovi koji se prenose od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Na ruku neophodno je da se smirimo, da poravnamo svoja leđa, također glavu s leđima, da ne spuštamo glavu, niti dižemo glavu u stranu na desnu ili na lijevu stranu da pomjeramo glavu. Ne, dakle da poravnamo glavu sa leđima i da se zadržimo na rukovu obaveza je izgovoriti jedan put neki od ovih zikrova. Kažu islamski učenjaci, to je vađib, dakle obaveza u namazu. Jedan od namaskih vađiba da se izgovori makar jedan put subhana rabijel adim ili neki drugi zikr. Izgovoriti tri puta je od sunneta, a može se dakle izgovarati i više, jer se prenosi u pojedinim hadisima od Bera ibn Adiba i drugih, da su pratili namaz Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, pa su zaključili, ustanovili, posmatrajući njegov kijam, stojanje, njegov ruku, zatim vraćanje sa ruku, a sežde i slično, vraćanje sa seždi, da su zaključili da su otprilike trajali isto. Dakle, koliko se zadržao na kijamu, približno ili isto toliko zadržao se na ruku. Zatim, nakon vraćanja sa rukua, ostao je na kijamu isto toliko. Zatim, kada se spustio na seždu, na seždi, ostao dugo, odužio sa seždom. Zatim, kada se je vratio, jeli, podigao sa prve sežde, sjedio, dovio, e, zikrio Allahu subhanahu wa ta'ala mnogo. Da je rekao Bera ibn Adib, jeli, zaključio je, zadržao se približno, skoro isto na svakom tom dijelu, dijelu namaza, dijelu rekata. Pa dakle, može se izgovoriti više od tri puta. Subhana rabbi al-azim ili dakle neki drugi od zikrova koje smo, koje smo čukli, čuli i koji se prenose od Allahovog poslanika alihi salatu, alihi salatu veselam. Dakle, neophodno je da se smirimo, da se svaki pršljen u tom položaju vrati na svoje mjesto, odnosno da zauzme svoje mjesto. Kada se pregibamo i sagnemo, odemo na ruku da se zadržimo na tome. Nakon što završimo sa učenjem, završimo sa rukom, vraćamo se. Vraćamo se. Imam, ukoliko dakle klanjamo u džami, u mesđidu, u džematu, zajedno sa drugim muslimanima, onaj imam koji nas predvodi, on će dižući se sa rukua, podizajući se sa rukua, u uspravni položaj izgovoriti semi Allahu limen hamide. Semi Allahu limen hamide. Semi Allahu limen hamide. Allah čuje onoga koji ga hvali. Allah čuje onoga koji ga hvali. To će izgovoriti, dakle, imam koji nas predvodi u namazu i također te riječi će izgovoriti ukoliko čovjek klanja sam. Međutim, mi kao džamatlije, mi kao muktedije, kada klanjamo za imamom, mi nećemo izgovarati se mi Allahu limen hamida, već ćemo izgovoriti Rabbena lekel hamd. Rabbena lekel hamd. Dakle, kada imam kaže semi Allahu limen hamide, Allah čuje onoga koga hvali, mi izgovaramo Rabbena lekel hamd. Gospodaru naš, tebi pripada sva hvala. Dakle, mi kao da po direktivi, po inicijativi našega imama, kada kaže Allah čuje onoga koji hvali, hvalite ga, mi kažemo Rabbena lekel hamd, gospodaru, naš tebi pripada sva hvala. Može se također izgovoriti Rabbena le, leke alhamd, kako je došlo. Ili može se izgovoriti također Allahumma Rabbena leke alhamd, Allahumma Rabbena wa leke alhamd. Sve ove četiri verzije prenešene su vjerodostojno od Allahovog poslanika alaihi salatu sam. Dakle, može Allahumma Rabbena leke alhamd, Allahumma Rabbena wa leke alhamd, Rabbena leke alhamd, Rabbena wa leke alhamd. Dakle, nema smetnje. Ukoliko čujete da neko izgovara drugačije, nek ne izgovara kao što vi izgovarate, dakle, nema smetnje. Ova četiri načina su prenešena od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Čak, dakle, nakon što se izgovore ove riječi, Allahumma rabbena velaka alhamd, postoje dove od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, prenose se koje bi on, dakle, dalje izgovarao. Jer, malo prije smo čuli, Dakle, Bera ibn Adi i drugi ashabi koji su pratili namaz Allahovog poslanika alaihi salatu na kraju krajeva koji su klanjali za njim, Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam ponekada i kada bi predvodio u namazu svoje ashabe, znao bi dakle da oduži s namazom, pa bi Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam kada bi se vratio sa rukua u uspravan položaj, zadržao se. Zadržao se dugo, pa vjerovatno, dakle, nije šutio, Zbog toga, dakle, prenose se određene dove koje bi Allahov poslanik, alihi salatu uslam, ikada bi se uspravio, dakle, uspravom položaj nakon rukua učio, pa se prenosi da bi Allahov poslanik, alihi salatu uslam, učio Allahumma rabbena leke hamd mil es semavati wa mil al ardi wa mil ema šite min še'im bad. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك العبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد Ove, dakle, riječi se prenose od Allahovog poslanika, alihi salacom. Također prenosi se još jedna dova da je učio kada bi podigao glavu sa rukua Allahumme tahhirni bi thalji wal baradi wal ma'i al barid Allahumme tahhirni min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqa ath-thawb al-abyad min al-wasakh Sve dakle ovo se prenosi od Allahovog poslanika alihi salatu sam. I svakako lijepo je, preporučuje se posebno kada čovjek klanja sam, ukoliko može da zapamti ove dove, može da nauči ove dove, dakle da uči ih kada klanja sam kod nas narod, nažalost, nažalost, većina ljudi koji klanjaju, klanjaju da otklanjaju. Alhamdulillah. Kada i dođu u džamiju, pa klanjaju u džamiji. Ne treba, dakle, dužiti s namazom u džamiji posebno. Treba voditi računa prilikom donošenja tekbira, da se tekbir donese u uspravnom položaju, treba voditi računa o ruku i zadržavanju na ruku, da se smiri svaki pršljen, također prilikom povratka, seždi, jedno i drugo i slično. Međutim, što se tiče duljenja sa učenjem, dakle, trebalo bi voditi računa o tome. Imamo vrlo mali broj ljudi koji klanjaju. Zatim, još manji broj koji dolaze u džamiju, Svjedoci smo koliko ljudi dolazi u džamiju i klanja. Pa ukoliko bismo onda u džamiji još klanjali duže namaze, oduljivali sa učenjem, pitanje je dakle da li bismo imali te džematlije u namazu, je li u džamiji, da li bi dolazili. Zato dakle preporučuju se ove dove kada klanja čovjek sam, kada klanja kod kuće ili kada, kada klanja noćni namaz da uči ove dove, da uči ove dove koje je učio Allahov poslanik alejhi salatu alejhi salatu vesselam. Dakle, kada se prouče dove na ruku, vraćamo se sa rukua, izgovaramo spomenutu dovu, spomenuti zikr, ako možemo kada klanjamo sami da naučimo dakle i ove druge dove od Allahovog poslanika alihi salaca. Međutim, obaveza nam je dakle da se smirimo u tom stojećem položaju. Kako kažu islamski učenjaci da u tom položaju također svaki izglob, svaki pršljen dakle zauzme svoje mjesto, svakako zauzme svoje mjesto gdje bi trebala da se nalazi u uspravnom položaju i onda dakle učimo ove, ove dove. Možda smo primijetili u džamiji da pojedini ljudi nakon što se vrate sa rukua, dakle dižu ruke, to je dakle potvrđeno i o tome smo govorili u našim prethodnim emisijama, da se jeli, na četiri mjesta u namazu dižu ruke prilikom početnog tekbira, zatim prije nego li odjemo na ruku, nakon što se vratimo sa rukua, također podižu se ruke u visini ramena ili u visini resica ušiju, Od pojedinih ashaba se prenosi da su u visini grudi podizale ruke poput Abdullaha ibn Omera radijallahu anhuma i slični. I također kada se ustaje na treći rekat, ukoliko klanjamo akšam, e, jaciju, klanjamo podni i kindiju, dakle ima treći i četvrti rekat, prilikom ustaje na treći rekat, dižemo ruke. To je dakle pre, vjerodostojno prenešeno od Allahovog poslanika alihi salusa. Međutim, kada se vratimo sa rukua u uspravni položaj, dakle vraćamo se na e, kijam, Nastojanje, da li se vežu ruke? Jer u osnovi na kijamu se vežu ruke, je li tako? Međutim, kada se vratimo nakon rukua, u uspravom položaju, da li i tada vezanje ruku ima isti propis kao što ima i prije rukua, prije nego li odemo na ruku. Dakle, kada učimo fatihu suru, držimo ruke spojene, je li tako, desnu preko lijeve, sastavljene, svezane, Da li kada se vratimo nakon rukua, treba ruke vezati? O tome, dakle, postoji razilaženje kod islamskih učenjaka, nema jasnog vjerodostojnog hadisa po tom pitanju i ostavljeno je ljudima prostora. Ko želi da sveže, neka sveže, Ko ne želi da veže, ne mora, ne mora da veže. Kako kaže Imam Ahmed, rahimehullahu ta'ala, očekujem, nadam se, jeli, od ljudi da će imati široko mišljenje, širok pogled po ovom pitanju. Ko želi da veže, neka veže, ko ne želi, ne mora, ne mora vezati. Nakon što proučimo dovu, na tom, dakle, uspravnom položaju, tom uspravnom položaju nakon rukua, idemo na seđdu. Idemo na seđdu. Ukoliko klanjamo za imamom, dakle klanjamo u džematu, onda puštamo prvo imama da on ide na seždu. Maltene da padne skroz na seždu, jer je došlo u hadisu da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam fejda seđede fesđudu wala tesđudu hatta jesđud. Kada imam ode na seždu, onda idite vi. I nemojte ići na seždu sve dok on ne ode na seždu. Dakle, kod Ebu Davuda i drugih učenjaka, jeli muhaddisa, koji su zabilježili ovaj hadis. Allaho poslanik alaihi salatu sam kaže, kada imam učini seđdu, fesđudu, onda vi činite seđdu, nemojte činiti seđdu sve dok on ne padne na seđdu. Dakle, trebali bismo pustiti. Nažalost, volio bih da nije tako ali mnogi ljudi u džamiji pokazuju da su došli da otklanjaju. Žure sa svojim namazima, pa mnogi pretiču imama, pogotovo kada se ide na sečtu, kada se spušta. Možda i prate tekbir imama, pa je li imam izgovorio Allahu Ekber, oni se pokreću. Ne. Dakle, mi koji klanjamo u džematu, u džamije za imamom, mi treba da pratimo njegove pokrete, a ne dakle da slušamo i pratimo njegove riječi. Kada imam ode na ruku, onda mi idemo na ruku. Kada imam ode na seždu, onda mi idemo na seždu. A ne, dakle, nije ibrat u njegovim riječima. Allahu akbar, Allahu akbar. Ne, već dakle da pratimo njegove pokrete. Tekbiri i ko treba da prati tekbire, oni koji se nalaze, dakle, u tamo, jeli zadnjim safojima, koji ne mogu da vide imama. Ali oni koji klanjaju odmah izima, iza imama, oni prate njegove pokrete. Zato, dakle, trebalo bi voditi računa, imam se ne smije preticati. Pojedini čak islamski učinjaci su zauzeli stav da onaj koji pretekne imama da je njegov namaz pokvaren. Kao što i je pokvaren namaz i onoga koji mnogo kasni za imamom, toliko da imam učini dvije radnje, dva pokreta u namazu, a on nije učinio ni jedan, propusti, dakle, dvije radnje. Uglavnom, dakle, ne bismo smjeli niti žuriti, ići prije imama, niti, dakle, mnogo kasniti. Kaže Allahov poslanik alihi salatu sam, kada imam padne na seždu, onda padnite vi, onda idite vi na seždu i nemojte, dakle, činiti seždu sve dok on ne učini seždu. Kako se odlazi na seždu? Čime se prvo spuštamo? Da li se spuštamo prvo svojim rukama ili se spuštamo prvo svojim koljenima pa onda rukama? Po tom pitanju nema vjerodostojnog hadisa. I niko ne može nas obavezati da se trebamo spustiti ovako ili onako. Nismo svi iz tog stanja. Nismo svi zdravi. Neki su bolesni. Neki se teže spuštaju, neki se lakše spuštaju. Neki su masivnije građe, neki su jeli, suprotno tome, lakše građe i slično, pa je ostavljeno ljudima, budući da nema vjerodostojnog teksta, hadisa od Allahovog poslanika, alihi salam, kako se on spuštao. Od njegovih drugova ashaba prenose se razne verzije. Prenose se da su pojedini prvo spuštali svoja koljena, zatim ruke. Kako se vjerodostojno prenosi od Omera ibn al-Hattaba radijallahu anhuma. Radijallahu anhume. A od njegovog sina Abdullaha radijallahu anhuma se prenosi da je prvo spuštao ruke pa onda koljena. Dakle, nema jednoobraznog prije svega od Allahovog poslanika alihi salacom. Zato svima nama dozvoljeno je da se spuštamo na seždu kako mi Dakle, možemo, kako nam je lakše, da se spuštamo na seždu i da se dižemo sa sežde. Hoćemo li prvo dignuti ruke pa onda koljena ili ćemo prvo dignuti koljena pa se oslonuti o ruke dižući se na novi sljedeći rekat, dakle, to je ostavljeno nama. Dakle, kako nam je lakše, jeli, kako nam je kako nam je zgodnije. Jer, dakle, sve ove hadise koji se i prenose od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, osporili su najeminentniji, najveći učenjanci hadiske znanosti, poput imama Buharije, imama Darakutnija, jeli, i drugih. Kada se ode na seždu, da bi sežda bila ispravna, a samim tim i taj rekat, odnosno namaz, da bi bio ispravan, sežda se mora činiti sa sedam dijelova tijela. Sežda, kada se spustimo na seždu u namazu, ona mora da se učini sa sedam dijelova tijela. Kao što kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, umirtu en esđude ala seb'ati a'vum. Naređeno mi je da činim seždu, da padam na seždu sa sedam dijelova tijela. Alel džebhe pokazao je, dakle rekao je alel džebhe sa čelom i pokazao je nos, dajući do znanja da je dakle čelo i nos, dakle taj jedan dio tijela s kojim treba da se čini sežda. Zatim je rekao sa dvije ruke, sa dva dlana, sa dva koljena i sa nožnim prstima. Dakle, na seždu treba spustiti čelo i nos, treba spustiti ruke, dlanove, treba spustiti koljena i treba spustiti noge. Tokom obavljanja sežde ništa od ovoga ne bi smjelo biti podignuto. Ne smiju se podignuti prsti, nožni prsti, počesto znamo vidjeti ljude, odu na seždu, koljena su spustili, međutim odignu pozadi nožne prste. Dakle, kako kažu islamski učenjaci, vraćajući se na ovaj hadis, komentarišući ovaj hadis, kažu da takva sežda nije ispravna. Ukoliko bez razloga neki od dijelova tijela, od ovih sedam dijelova tijela, bude odignut svo vrijeme sežde. A dobro znamo koliko je tako zadržavamo se i na sežde. Nije nimalo jeli, eh, lahko, odnosno čudno, da čovjek i odigne neki dio tijela od ovih sedam dijelova tijela. Jer se ljudi zadržavaju kratko na seždi, pa može e, vrlo lahko da se desi da svo vrijeme dok je čovjek na seždi da neki dio tijela bude odignut. Zato dakle dobro vodimo računa ukoliko neki od ovih sedam dijelova tijela bude odignut prilikom obavljanja sežde, sežda nije ispravna. Samim tim nije ispravan ni rekat, a samim tim nije ispravan ni namaz. Zato dobro vodimo računa. Sežda mora da se obavi sa čelom i nosem, sa dva dlana, zatim treba dva koljena, oba dva koljena da budu uspuštena i nožni prsti. Nožni prsti. Samo na takav način sežda, sežda je ispravna. I na seždi, također kada padnemo na seždu, na seždi treba svaki pršljen, svaki izglob da nađe svoje mjesto, odnosno na tom položaju trebamo se smiriti. U tom položaju trebamo se smiriti. Zatim nakon toga učimo dove, koje su prenešene od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem da je učio poput Subhane Rabbijel A'la. Subhane Rabbijel A'la. Subuhun, Kudusun, Rabbul Melaiketi Vruh. Dove koje se uče i na ruku, izuzev dakle ove dove Subhane Rabbijel A'la, ona se posebno uči na seždi, kao što se Subhane Rabbijel Azim posebno uči na, na ruku. Nije u redu da se miješaju ove, ove dove. Allahov poslanik alihi salatu wasalam je rekao čovjek, rob je najbliži svome gospodaru kada je na seždi, pa povećajte svoje sežde, povećajte svoje dove na seždi, očekivati je da vam dove budu primljene kada ste na seždi. Zato, dakle, trebao bi vjernik i vjernica da što je god moguće više oduže sa seždom. Opet kažem, to je najbolje, preporučljivo je kada čovjek klanja sam. Kada čovjek klanja sam, kada ne predvodi nikoga u namazu, kada klanja sam, neka oduži sa seždom i neka uči dovu na seždi. Jer kako smo čuli u hadisu, da je čovjek najbliži svome gospodaru tada. I tada najviše treba da pokaže svoju poniznost, skrušenost, svoju potrebu za Allahom subhanahu ta'ala, da mu se obrati, obrati dovom. I dakle, od Allahovog poslanika, alaihi salat, sam prenose se i brojne druge dove, Budući da smo mi narod koji ne govori arapskim jezikom. Arapski jezik nije nam maternji jezik. Mnogi od nas, ali te ne svi, redki su ti koji znaju arapski jezik, mnogi ne znaju kako da ja uputim dovu, dovu, kako da, da zatražim u dovi ono što je meni potrebno, što mi treba od Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno da li smijem uputiti dovu na svom maternjem jeziku. Da li smijem obrati se Allah? Pa kažu islamski učenjaci, što se tiče fard namaza, ne bi trebalo učiti dovu na bosanskom jeziku ili nekom drugom jeziku, uglavnom ne arapskom, jeli u fard namazu. Ali, dakle, kada je riječ o nafili, kada je riječ o sunnetu, kada je riječ o dobrovoljnim namazima, noćnom namazu pogotovo, nema smetnje ako Bog da tada da na svom jeziku učiš dovu, obratiš se svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala kada si na seđdi. Kada završimo sa zikrovima, dovama na seždi, izgovaramo tekbir Allahu Ekber i podižemo se jeli, na sjedenje. Desnu nogu podavijemo i prsti desne noge bivaju okrenuti prema kibli, a sjedamo na lijevu nogu. Tada je propisano da se uči Rabbi gafirli, Rabbi gafirli. Dakle, Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam, kako se vjerodostojno prenosi, učio je ovo i, dakle, može se učiti ovo i neka druga dova. I neka druga dova. Nema smetnje, jer je, dakle, to mjesto kada se uče dove. Pa, ukoliko znamo neke druge dove lijepog sadržaja, učimo. Ukoliko je riječ o nafilama, sunnetima, nema, dakle, smetnje tada, dakle, učiti i na svom maternjem jeziku. Što se tiče dove Allahu magfirli, varhamni, vafini, varzukni, nije vjerodostojno ta dova zabilježena od Allahovog poslanika, alaihi salatu sam. Pa učiti tu dovu na mjestu između dvije sežde, smatrajući da je ona od sunneta, dakle, nije u redu. Može se, dakle, proučiti, međutim, ne smije se smatrati da ju je učio Allahov poslanik, alaihi salatu sam, jer nije vjerodostojnim putem zabilježena. Nakon proučeni dove ili dakle najmanje riječi Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, ponovno se vraćamo na seždu i obavljamo je isto kako smo obavili i prvu seždu, dakle sa sedam dijelova tijela. Učimo kao što učimo dakle i na prvoj, prvoj seždi. Kada završimo tu drugu seždu, ponovo dakle izgovaramo tekbir Allahu Ekber, možemo se odmah dignuti, a možemo dakle i malo sjesti, odmoriti. Kako se to zove? Kako se to zove? dželsetu el istiraha. Dakle, to je sjedenje istiraha radi odmora. Prenešeno je od Allahovog poslanika alaihi salacom da bi on prije nego li bi se dignuo na naredni rekat, sljedeći rekat, da bi, kada bi učinio drugu seždu, malo jeli, sjeo, zatim se digao na drugi rekat i drugi rekat i ostale rekate obavljao kako je obavljao i prvi rekat s tim da na tom drugom rekatu nije učio početnu dovu nije učio početnu dovu, jer kako se i kaže, početna dova uči se samo na, na početku, početku namaz. Dakle, drugi rekat obavlja se kao i prvi s tim što se ne uči početna dova. Treći rekat isto s tim da se svaki puta umanjuje, upolovljuje jeli, učenje, učenje na tim narednim rekatima. Nakon toga kada se završi jeli, s namazom, kada se namaz privede kraju, sjedamo dole, kada se završi sa svim rekatima, sjedamo na tešehud, učimo što je potrebno, o čemu ćemo ako Bog da govoriti u našoj narednoj emisiji.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 Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. aman aman